0975 Baby, wag ka nang mag-alilangan pa Alam mo naman talaga na kailangan ka Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap At gusto kong makita, yeah Gusto kong makita Isang talagang Pilipina, yeah Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina nais ko nakita Yung dalagitang Pilipina Nakilala ko noon sa social media Nakakaakit siya Kaya sa kanya na lang nagpadala Para sa agos ng dagat pag nakahiga Huwag ka mag-aalala Baby, mamimiss kita Malayo ka man sa aking tabi Nagpaalam ng bibig sa bibig Bala kong ihintayin na muli mong pagbabalik Dalawang buwan ng pagkalayo natin Baby, magingat ka dyan sa atin Sa atin aking balik Yakap at talikay babawian natin Huwag ka pa Alam mo naman talaga na kailangan ka Katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina yeah. Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina San ka nga ba? Madalas nagpupunta nang ikay mahanap Malay mo ay makita kita Sakali man ay makausap Man lang kita kahit isang saglit Pagbigyan mo sana kung mapalapit Sa iyong loob ako'y makadikit O makagaanan mo sa pangungulit Siguro naman ngayon legal ka na Wala na sa atin ang babawal Pwede na tayong umalis dalawa Nang di nagtatago kung nasan Dahil kung saan saan ako napunta Di wala akong makita na kagaya Ng iyong gamit na kagandahan Alam ko na sa'yo lamang ako liligaya Baby huwag ka nang magkalila Nag-alaman pa Alam mo naman talaga na kailangan ka Sa tulad mo ay matagal kong hinahanap At gusto kong makita yeah. Gusto kong Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Matagal kong hinanap ang isang dalagang sa akin magpapasaya Hindi papayagan mawalay pa sa akin kapag ikay aking natagpuan na, yeah Walang hinangad kundi makatabi Susulitin lahat ang damag paggabi Ikaw ang rason sa aking pananabik Sana ay pagbigyan mo na makahalik Kapag dumating ka ay laking tuwa Ikaw ang sagot sa mga bakit Huwag na tayo magpauling dalawa Alam mo naman na sa tabi mo'y langit Dahil katang isip lang kaya nawawala Sana ay bukas paggising ay kasama na kita yeah. Baby huwag ka na mag-alilangan pa Alam mo naman talaga na kailangan ka Katulad mo ay matagal kong hinahanap At gusto kong makita yeah. Gusto Isang dalagang Pilipina, yeah, Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina May nakita kong isang babae Di ko malimutan ang kanyang imahe Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali Gustong mawakan ng iyong mga kamay ngayon hindi mapalagay Sana ikaw ay makasabay At ang malaman ko ang pangalan mo At nang ikaw ay makilala ko Baby, huwag Pilipina, yeah Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Wish Exclusive on Wish 1075